ذلك خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما assalamu السلام عليكم da sake kasancewa tare da ku a wannan 18 ga watan Rajab na shekara ta 1435 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 18 ga watan Mayu na shekara ta 2014 a yau ma dai mu mun sake dawowa a cikin shirin namu na fatoyin rahama shirin da kan amsa tambayoyin da masararru ko kan aiko ta kan lambobin wayar da aka saba wato 0805554441 wato 0805554441 ko kuma sifiri bakwai sifiri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai sifiri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu haka zalika za ku yi kwa cikin sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar wato sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar da masu hawa yanar sadarwa ta intanet kuma za ku yi aikowa ta adireshinmu na email a fatin rahama a tiyawu.com kuma ta shafinmu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zamanta na facebook ayi mare ga mu tare da ashe malami a doktor sheik muhammad san umari jale mu babban malami a tsangan nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano domin amsa tambayoyin naku kuma suna na anas idris sassan wanda zan kasance tare da ku sai ku biyo mu akram kallahi bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in amma ba'du yan uwa masu sauraron mu wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda ajiya muka fara magana akan hadisin Abu Zar al radiyallahu ta'ala wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rawaito shi daga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala wanda Allah ta'ala a ciki yake cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ku na haramta zalunci ga kaina waj'altuhu bainakum muharraman kuma na sanya sai zama abin haramtawa ne a tsakaninku fala tazalamu kada ku zalunci junanku da muka ce Allah ta'ala ya haramta wa kansa zalunci saboda ya sifantu da sifa ta adalci ya haramta wa kansa zalunci ba don cewa ko akwai abin da ya fi ƙarfin ubangiji ba ko akwai abin da a'a saboda ba sifa ce ta kamala ba ubangiji kuma baya sifantuwa sai da sifa ta kamala walillahi almasalul a'la ubangiji shi yake da misali mafi ɗaukaka da haka duk wata sifa mafi ɗaukaka ubangiji shi ya cancanta da ita da haka shi yafi kowa cancanta da ya zama adali da haka ya sanya kuma zalunci ya zama haramun tsakankanin bayansa shi kada su zalunci juna wato za ka ga ubangiji ta ala ya haramta zalunci nan ga kowa akan kowa kai hatta dabbobi kamar yadda ya tabbata cewa ranar gobe kiyama ubangiji ta ala zai yi shari'a tsakanin dabbar da ta wato tunkuyi yar uwarta har ta karya mata kashi ta karya mata kaho har sai ta dau fansa daga yar uwarta to kaga idan har dabbobi a tsakanin su ubangiji ta'ala ya haramta zalunci bai yadda da zalunci ba to ina kuma zalunci zai zama karbabbe tsakanin mutane waɗanda Allah ta'ala ya ba su guzurin hankali ya dora musu nauyi na takalifi na mas'uliya akan sa musu doka ta yi kaza ko kabar kaza saboda haka ubangiji ta'ala ya haramta zalunci kicewa anzirin nasi yau yawma ya'tihim al'azab fa yaqulu allazina zalamu rabbana laula akhartana ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi' ar-rusul aw lam takunu aqsamtum min qawli ma lakum min zawal wa sakantum fi masakin allazina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal ubangiji yake cewa kai wa mutane gargadi yau yawma ya'tihim al'azab ranar da azaba za ta zo musu fa da allazina zalamu sai wanda suka zalinci suka yi zalunci za su rika cewa rabbana ya ubangijinmu hirna ila ajalin qarib a ɗan dakata mana a ɗan jinkirta mana zuwa wani ɗan lokaci kaɗan wato a ɗan kara mana lokaci a ɗan ɗaga mana kafa nujib da'awataka zamu ansa kiranka mu bi dokokinka zamu bi abinda ka ce mu zamu bar abinda ka hana wa tattabi'ur rusul mu bi manzanni allati awalam takunu aqsamtu ba za ku kun yi rantsuwa ba malakun min zawal cewa ku ba za ku gushe ba wato ku kun zo kenan kamar ba za ku koma gare ga Allah ba wa sakantu fi da zina zalamu anfusahum kuma kuka zauna a guraren waɗanda suka zalunci kansu wa bayyana lakum kayfa fa'alna bihim kuma ya bayyana gare ku kun ga irin abin da muka yi musu wa darabna lakum al-amsal muka yi ba ku misalai iri-iri kun gani wato ubangiji ta ta'ala ya nuna wa dan adam misali daban-daban ya ji kissoshi da labarurruka na al'ummomi da suka wuce to amma duk da haka wannan bai sa yawo azantu ba da haka wanda yake zalimi zai zo yana dama zai zo yana dama akan aikin da ya yi ranar da ubangiji ala zai kama shi la tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma nu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa' Allah ta'ala yake cewa kada kai tsammanin ubangiji ta'ala bai san ko ya gafala ga abin da azzalimi suke yi duk abin da azzalimi suke na zalunci Allah yana gani yana ji kuma zai kyale su ba ranar da za a kama su shi kawai bata zo ba haka babu wani abin da yake zai zama wa dan adam wato duhu ya rasa mafita a ranar gobe kiyama irin zalunci sannan sallallahu alaihi wasallam ya ce abdul muzulumatun yawmal qiyama zalunci duhu ne ranar gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ainihin sanar da al'umma sa cewa duk wanda ya san ya zalunci wani tun a nan duniya ya kamata su warware ya wajaba su warware man kana indahu li akhihi mazlamatun falyatahallal minhu al-yawm min qabli an ya'ti yawmun la la dirhamu fihi wala dinar sai duk wanda ya san ya zalunci dan uwansa to su warware a yau tun gabanin wata rana za ta zo wanda dinari da dirhami naira da dala ba za su yi amfani ba ba za su amfani mutum ba babu abin da za ka ba mutum ko a yi belinka ko a rufe kes ko a rufe baki ko a rufe magana shi kaga babu abin da ya kamata dan adam ya tsoro irin ya zalunci wasu ko ya zalunci mutum daya ko ya zalunci al'umma yanzu kuma babu abin da ya fi sauki irin zalunci wato shi ne aka fi ganin ya fi komai sauki a ba shi sunaye iri-iri sauraka a kira zalunci ne a kira zalunci samun alheri a kira zalunci cuwa-cuwa a kira shi duk abin da ake so saboda an dauka kamar in an yi anan an gama an manta ubangiji cewa yake kada kai sa ran yi tsammanin ubangiji baya sane da abin da azzalime suke inna ma akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar ubangiji yana jinkirta su ne zuwa ga wani ne da idanuwa za su fito su yi kwalo-kwalo saboda tsoro kaga mutane sun sun kuyar da kansu suna tafiya a durkushe muhtiina muqni'i ru'usihim suna gaggawa amma kansu a ƙasa saboda tsoro da wulakanci la yartaddu ilaihim tarfuhum ko iya kibta ido ba sa yi wa afidatuhum hawa kuma idan su wato zukatansu cike da tsoro sun zama iska kwanko kaga ashe wannan ba karamin gargadi bane da tsoratarwa akan abin da yake sha'anin zalunci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce az-zulmu zulumatu yawm al-qiyamah sannan Allah ta'ala a cikin wannan hadisin yace ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altukum bainakum muharraman fala tazalimu sannan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa ya ibadi kullukum dal illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum ya ku bayina dukkanin ku batattu ne sai wanda na shiryar da shi ta ku nemi shiriya ta in shiryar da ku wato shiriya a hannun Allah take mutane in babu shiriyar Allah to a cikin bata suke babu abin da za ka yi babu wanda zai iya dora ka akan shiriya sai Allah baka a gurinsa ake neman shiriya shi yasa ubangiji ta'ala ya dora mu akan addu'ar da muke yi duk sallolin mu guda biyar na farilla da kuma sallolin mu na nafila cikin karatun Fatiha ihdinas siratal mustaqim muna Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici ka shiryar da mu saboda shiriya a hannunsa take kuma kowane ne yana bukatar ubangiji ta ala shi yadda shi yana bukatar ya nemi shirya a gurin Allah idan har ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk da matsayinsa da martabarsa da darajarsa da zamantowarsa shine makin annabawa wanda Allah ta'ala ya zaɓe shi yayi masa wahayin alkur'ani amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa duk da haka ya kasance yana addu'a cikin dare يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر عالم الغيب فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم هنا الدعاء هنا يا أبنجدي اللهم رب, يا رب جبرائيل يا أبنجدي ملائكة جبريل وميكائيل إسرافيل فاطر السماوات والأرض وانت يكري كريها للتسمي لكسا alimul ghaibi shahada wanda yake masanin gaibi masanin abin da ya koyi da wanda yake sarari ci an ta tahkumu baina ibadi kafin ma kanu fihi yakhtalifun kai kake hukunci tsakanin ka cikin abin da suke sabawa ke cewa ihdini li makhtalifa fihi min al ka shiryar da ni game da abin da akai sabani akan sa na gaskiya to ka nuna min gaskiya innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim domin kana shiryar da wanda ka so zuwa ga tafarki madaidaici to kaga idan har annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa yana roƙon Allah ya dora shi akan shari'a ina ga irin mu mun ke buƙatar haka a cikin dukkan komai mu roki Allah ta'ala ya nuna mana abin da yake madaidaici cikin harkar aqidar mu harkar ibadar mu harkar ɗabi'unmu mu akhlaq mu harka ta kasuwancin mu harka ta siyasa mu kowace irin harka ka roƙon Allah ta'ala ya dora ka akan hanyar da take daidai ya nuna maka abin da ya dace ya nuna maka wanda bai dace maka kauce masa shi ne Allah ta'ala a cikin wannan hadisi yake cewa ya ku bayina kullukum dallun kanin ku batattu ne wato ba dan shiriyar ubangiji ba to dan adam zai ci gaba da zama a bata shiriyar ubangiji ita ke zuwa ta fadda dan adam eh, daga bata kamar yace in kuntum min qablihi la min ad-dallina kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam kun kasance cikin batattu to in dai babu hasken wahayi to mutum a cikin duhu yake in dai babu hasken shari'a babu hasken shari'a to mutum a cikin fagamniya yake a cikin dimuwa yake haka babu ta yadda za a yi dan adam ya iya sanin inda ya kamata ya dora kafarsa yayin da ya daga ta sai ya san ina shari'a take ina koyarwa take ta annabawa ta manzanni Allah ta'ala a cikin wani hadisi yake cewa dukkaninku a cikin bata kuke sai wanda na shiryar da shi za ka shirya ta taufiki shirya ta ba wa mutum dacewa ya ji gaskiya ta shiga zuciyarsa ya karbe ta yi aiki da ita wannan aikin Allah ne Allah ta'ala shi yake wannan annabawa duka da Allah ta'ala ya aiko sun bayar da shirya ta karantarwa sun ba da shiriya ta wa'azi sun ba da shiriya ta ilimi ta nusarwa ta tarbiyyantarwa duk wannan sun yi ta amma Allah ta'ala shi kadai ne mai sanya wannan abun a cikin zuciya mutum ya karba shi yasa zamu ga Allah ta'ala yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka shiryar da wanda kake so ba anan abinda ake nufi da shiryarwa wato ba za ka sanya wanda kake so ba ya karbi gaskiya ya aiki da ita wannan ba aikin ka bane ba za ka iya ba Allah shi yake shiryar da wanda ya so ma'ana shi yake sanya wanda ya ga dama ya karbi shirya ya karba amma in shirya ce ta bayani ta ilmantarwa ta karantarwa to annabi sallallahu alaihi wa sallama shine akan gaba shi yasa Allah ta'ala ce innaka latahdi ila siratin mustaqim kana shiryarwa zuwa ga tafarki wadda ma'ana babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama nuna wa al'ummarsa hanyar da take madaidaiciya annabi ya yi wannan kuma ya cika amana ya isar da saƙo bai bar wani abin da al'umma take da buƙatar sani dangane da rayuwarta ba ta duniya da ta lahira sai dai sanar da ita yake cewa ban bar wani abu ba da zai kusantar da ku da Allah ya nesantar da ku daga wuta sai da na sanar da ku ban bar wani abu da zai ainihin kusantar da ku zuwa ga wuta ba ya nesantar da ku daga Allah sai da na hane ku haka babu wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai sanar da al'ummar sa ba sai da ya gama sanar da komai sannan Allah ta'ala ya karɓi kayansa sai da Allah ta'ala ya saukar da aya ya ba da shaida cewa annabi ya addini ya cika wato kaga ba a rage komai ba al yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan an gama barin tsari gaba ɗaya na ɗan adam wanda zai bi har tashin alkiyama to haka nan wannan bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi shine abinda Allah ta'ala ya kire shi wa innaka latahdi ila siratal mustaqim kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar al'umma akan sa shine siratal mustaqim shine tafarki madaidaici duk wani tafarki to sai dai ya karkatar da mutum daga tafarkin Allah da manzansa amma ba zai tafiyar da shi akan tafarki madaidaici ba Allah ta'ala ke cewa anna hadha siratal mustaqim fattabi'uhu wala tattabi usbula fatafarraqa bikum an sabili wannan shine tafarki na madaidaici guda ɗaya ku bi shi shine guda ɗaya madaidaici ku bi shi kakku bi wasu hanyoyi sai su raba ku da hanya ta saboda ka duk wata hanya ba hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba to hanya ce da za ta raba mutum da hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don haka Allah ta'ala cikin wannan hadisi yake cewa ya ku bayi dukkan kubatattu ne sai wanda na shiryar da shi don haka ku nemi shiryarsa ku nemi shirya ta sai in shiryar da ku ubangiji kofarsa a buɗe take babu wanda Allah ta'ala yake batar da shi haka kawai sai idan mutum ya zaɓi shirya ya zaɓi bata ta ce wa inna hadaina husabila imma shakiran wa imma shakur faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna wa na hadaina hudnajdai ubangiji ta'ala ya dora ɗan adam ya nuna masa hanyoyi guda biyu ne ga wannan in ka muka tsira ga wannan in ka muka ka halaka haka dan adam shi yake cewa ga wanda yake so sai ubangiji ya ba shi dacewa akan yabi wacce ya zaɓa Allah ta'ala ka shirye da mu to amin ma amin wannan tambayar mu ta farko a wannan makon da ta fito ne daga nan Muhammad Awal wanda ke cewa idan zan yi tafiya zan iya fara kasaru na tun daga tasha a ana fara kasaru yayin da aka bar gari da zarar ka bar gari in kana cikin gari ba ka yi kasar ba ko da ka je tasha za ka yi kasar ba za ka yi hada sallah za ka yi hada sallah amma ba za ka yi kasar ba za ka yi zahar ce za ka yi a zahar ka yi la'asar amma kasaru ba za ka yi ta ba sai ka bar cikin gari sai sakon umar musa jan dutse wanda ke cewa menene ingancin wannan maganar man kala ana mominin fahuwa kafirun wa man kala ana alimun fahuwa jahilun ana cewa maganar sayyidi umar ce ana rawaito ta ga sayyid na umar akwai wanda ake kira nu'aym ibn abi hind ya rawaito ta daga umar ibn al-khattab kamar da yake cikin littafin sunna as-sunna lil khallal da wasu daga cikin littafai amma akwai magana akwai inganci so ce shi nu'aym ibn hamad lam yasma min umar wato bai ji wani abu daga umar ba kaga akwai inkita a cikin sanadin saboda ana rawaito ta daga umar amma bata inganta ba zuwa ga shi umar din eh, kuma man kala ana mu'minun fa kafir ah, abinda nauyi aka ce na ce ni mumini ne ya zama kafiri ce ni mumini ne ya zama kafiri akwai wanda suke ganin mutum ma ya ce ni mumini ne insha Allah a lokacin ne ya kafirta wato yana shakkar imaninsa to wanda ya shakka cikin imaninsa ya kafirta akwai cikin wasu bulatul ahnaf da suka wuce gona da iri suna faɗar wannan da cewa ba ba daidai ba ne su ma magana da suka yi ana yin istisna a imani akan ce ana mu'minun insha Allah babu ne shi ka faɗa haka kana nufin ana mu'minun insha Allah wato abinda kake nufi a nan kalmar kalmar insha Allah a nan ba wai tana nufin kana shakka game da imanin ka bane sai dai wani abu ne da kasancewa ubangiji ta'ala ta yiwu baka san dai ubangiji ta'ala da me zai ya karba ko bai karba shi yasa wasu suka ce ana mu'minun ba su ce insha Allah din ba ma ba su ke cewa to za ta bi kai da aljanna ne ka ce kai da aljanna ne in dai har ka ce kai dan aljanna ce ni dan aljanna ne insha Allah to shi ma wancan ce insha Allah to sauraka akwai ma wasu wanda ka ce insha Allah din ba sai dai ka tsaya ana mu'mini din sannan kake mu'mini da cewa su ma kuskure ne Eh, akwai wannan ruwaya daga umar amma akwai magana a kanta ta sakon bashir hoto wanda ke cewa mala ina son bayani akan alkali iyad alkali iyad ɗaya daga cikin malamai ne na musulmi da suka yi wa musulunci hidima ake cin gaje tarihi alkali iyad alkali alkali iyad iyad ibn musa al-yahsabi mutumin andalus ne cikin karni ya rayu a cikin karni na na biyar zuwa na shida sau da an haife shi shekarar hijira ɗari hudu da da saba'in da hudu kuma ya rasu shekara hijira tana ɗari biyar da arba'in da hudu sau da za a cikin karni na biyar zuwa karni na shida ya rayu ya yi alkalanci a sabta sabta cikin garuruwan andalus ne a da kafin a kwace garin ya dawo zama kasar spain a yanzu ya yi alkalanci a sabta sannan daga aka ɗauke shi ya koma garnapa garnapa ita mata daga cikin garuruwan kasar spain a yanzu a tun yana shekara 35 da zama alkali kuma an shaida cewa lokacin da yana alkalanci a mutum ne mai gaskiya ko mutum ne mai tsayawa a kanta in ya tsaya akan gaskiya ba a baya sauka baya ja da baya daga baya da aka canza shi zuwa garnatsa bai daɗe ba ya bar alƙalanci to daga ya samu sunan alƙadi din shi alƙali ya iyat in shi ne sunansa sunan mahaifinsa musa a shayi rubuce-rubuce da dama yana da littafin shefa mai tarihi hukukin mustafa wanda shi ne muke cewa shafa a shifa yana da cikin rubuce-rubucensa akwai littafin tartibul madarik wa taqribul masalik bi ma'rifati fuqaha mazhabi malik shi ma littafi ne babba da ya tara tarihin malaman malaman mazhabar imam malik yana littafin ikmalul mu'allim bi sharhi sahih muslim akwai littafin al na mazari da ya sharhin sahih muslim shi kuma qadi iya ya zo ya karasa wato kamar ya cike wasu guraben da ya kamata a ƙara wasu bayanai shi ne ya sa masa ikimalin ma'ulim al-ma'ulim tun sharhin almazari ne shi kuma nashi ikimalin ma'ulim banda yana da masharikul alwar shi kuma ya hada kalmomi ne wanda suke kamar bakin kalmomi ko wanda suke bukatar sharhi a cikin sahihai da muwadda ta malik yana da littafin attabihat yana littafai da dama waɗanda ya rubuta da ciki akwai sharhin hadisun umu zara ah, ya yi rubuce-rubuce sosai kuma ya bar ah, ilimi mai yawa tuzi tambayar da ta zo daga wato usman shekaru yake cewa mutumin da haɓo ya zo masa a cikin sallah ya zai kusan jumhur suna ganin fitar haɓo baya kare baya kare alwala akwai suna da wannan ra'ayin cewa yana kare alwala kamar kamar mazhabar abu hanifa suna ce ana karya alwala fitar haƙo ko jini a mazhabar imam ahmad idan ya yi yawa in kaɗan ne ba matsala amma in ya yi yawa amma shafi'i da malik suna ganin baya karya alwala kuma wanda haƙo ya zo masa kamar yadda a sa saka zo ko shi malik ya kawo su a cikin mawaɗa na abdullahi dan abbas abdullahi dan umar abdullahi dan abbas sa'id ibn musayyib cewa idan mutum kaɓo ya zo masa zai je wanke ya zo ci gaba da ginawa akan abin da ya sallata a malikiya babu wani abu da za ka yi gini a kansa sai haɓo sun yadda cewa in kana in kaɓo ya zo mutum yana zuwa ya wanke ya dawo ya gina akan abin da ya riga ya sallata za haka mutum wanda yake haɓo an samu wannan daga aikin abdullahi dan umar an samu wannan daga aikin abdullahi dan abbas da aikin wasu daga cikin tabi'ai kamar sa'id ibn musayyib malik ya kawo su a cikin wadda saboda ka idan har haɓo ya zuwa mutum yana sallah to zai iya komawa gefe ya wanke ba tare da ya yi magana ba sannan kuma ya zo ya ɗora akan abin da ya riga ya sallata sai sakon magaji madaki abdullahi yake cewa shin hajjaju sahabi ne a hajjaju ba sahabi ba ne a hajjaju ba malami ba ne hajjaju ba wani wali ba ne ba wani mai bautar allah da ya shahara da ibada da zuhudu da gudun duniya ba jaji soja ne daga cikin sojoji wanda suka yi yaƙe-yaƙe a ƙarƙashin daular abdulmalik ibn marwan da wasu daga cikin sarakunan banu umayya ya shahara a tarihi da zalincinsa to ta sanda aka yi maganar hajjaji to za ka ji an yi maganar zalunci ko da sanda aka yi maganar zalunci za ka ji an yi maganar hajjaju ya shahara da zaluncinsa shi ne kusan ya yaƙi musab ibn zubair a iraki ya kashe shi kuma yanzu ya kashe abdullahi ibn zubair a makka eh, wajen yakar abdullahi ibn zubair ba har aka jefi ka'aba da manjani aka rugurguza wani bangare na ka'aba da majaujawa wajen a ga an yaƙi abdullahi ibn zubair kuma ya rike kofa a matsayin gwamna ya dai yi tarihi haka wanda yake ba shi da daɗi cike yake da zalunci da keta da zubar da jini ba bisa gaskiya ba sai sakon koko kara da ke cewa dakan ga manya suna hani da abar takalmi a kife shin addini ne ya hana ko kuma dai al'ada ce to yana faɗar haka ne kawai saboda ladabi jihatar sama jiha ta sama jiha ce da ake girmamawa ko addu'a mutum zai hannun sai ke dagawa sama sai yake ganin in ka kifa takalmi ya kalli sama kamar ba girmamawa irin wannan amma ba ban san wani nasi da ya zo akan akan wannan gaskiya sai abbas gadar sale yake cewa malam ya hukuncin matar da ta auri wanda ba musulmi ba kuma bai musulunta ba shi shin hakan ya halatta su ci gaba da zama haramun ne mace ta auri wanda ba musulmi ba sawa'un yana yin addinin ahlul kitabi ne kirista ne ko yahudi ne ko kuma wanda ba shi da ma addini haramun ne abinda musulunci ya halatta shine musulmi ya aure wacce take kitabiya ita ma idan ta zama mai kai ahalil kitabi musulmi namiji ya halatta amma ba a halatta wa mace ta auri wanda yake abin nan ba abu da kullum namiji shi ne a sama in ta aure shi to zan zama shi ne a sama musulunci kuma sama yake ba a sama ba a fin shi shi yasa Allah ta'ala ce na hillu lahun wa na lahun lahunna ba za su halatta gare su ba zan ba su ba zan ba su halatta gare su ba saboda haka auren matan can ma bai yi ba bare a ce su rabu in mace ta musulunta mijinta bai musulunta ba to a ka'ida za a ba shi dama ya musulunta duk sanda ya musulunta shi nan sai su ci gaba da zama ba sai ma sake sake dauran aure ba kamar da ya faru tsakanin sahabbai da matansu ba wani sahabi da ya musulunta annabi ya ce a zo a sake daura muku aure da matarka zai iya abin nan akwai yar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam Zainab wacce take karkashin ah, take auren wani da ake kira Rabi ibn al-As rabi ibn al-as lokacin ta musulunta eh, tana gurinsa ta musulunta daga baya ta dawo madina shi kuma musulunta ba sai bayan shekara shida da ya musulunta na sallallahu ya mai da auren su ba tare da an sake daurin aure ba kuma ta ci gaba da zama tare da shi so haka bai kamata wadda take musulma ta zauna ƙarƙashin wanda ba musulmi ba sai sakon anas saminu kura wanda ke tambayar ya matsayin wanda bakinsa ya saba da faɗar karya a dukkan zancensa to ƙarya ba ta da kyau kuma idan mutum ya zama mai yawan ƙarya yana da haɗari saboda babu wata kofa ta fajirci kuma da ba shiga ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur innal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhib hatta yuktaba inda Allah kadhaban nabi ya ce a hirdinku da ƙarya na hade ku da ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur domin ƙarya tana janmu yi wa mutum jagoranci ne zuwa ga fajirci ah, zuwa ga fajirci sannan shi kuma fajirci yana jagoranci ne zuwa ga wuta mutum ba zai gushe ba yana karya yana kiradadan karya wato kamar wannan da ya faɗa yana komai nashi ya karya hatta yukta ba inda Allah kazzaban har sai an rubuta shi a wurin Allah a matsayin mai yawan karya to kaga a ah, duk wanda ya kai wannan matsayi mu shakka al'amuransa ya lalace ya balbalce ba zai kyau ba saboda haka yana da kyau mutum ya zama mai gaskiya gaskiya ita ce mafita ta dukkan komai duk abin da mutum yake inda yana yin gaskiya to zai samu mafita ko menene inda ka yi gaskiya to ko da kowane lokaci za ka ga kamar gaskiyar ta dan jawo maka wani abu amma karshe za ga ita ce za ta fitar da kai sana kuma ke cewa menene matsayin cin abinci mutum bai cire takalminsa ba a musulunci babu wani abu don ka ci abinci da takalmi a kafarka ga kace sallah ba da mutu yayin da takalminsa matukar dai abin din nashi yana da kyau a wata matukar ba na najasa to bare ko cin abinci dan mutun ya ci abinci da takalmi a kafa shi ba wani abu sai ce malam ya hukuncin wanda ya saci alkur'ani kuma yake karantawa daga Rabi'u M Inwa to alkur'anin da aka ajiye aka ce wannan wakafi ne ma'ana wakafi na duk na kowa da kowa ne ba na mutum ɗaya ba kowa da kowa na iya amfana da shi in mutum ya dauke to ya dauke haƙƙin mutane da ka yana nan mai laifi ko da ƙur'ani ne ba wai dan yana ƙur'ani ba kuma an halatta masa ya sace eh, kaga da shi kenan sai a zaka kwashe qur'anan masallaci kowa na kaiwa gidansa kowa ya shigo masallaci ga ƙur'ani sai ɗauka sai gidan shi ba a zo babu ko daya so dan yana karantawa wannan ba zai fi shi ba kamar barawon da ya sata ne sadaka da gudun wannan ba zai fice shi ba dan ya bayar da kudin sadaka ko ya je wani aiki alheri da shi so karatunsa yana na matsayin karatun qur'ani ba za a ce wai ba shi da karatun qur'ani ba da wannan karatun qur'ani wannan wani abu ne ba raguwa yayi ba da qur'anin ba raguwa zai yi ba ba kamar ka kuɗi kudi bane ka ba sadaka mutum ya saci kuɗi ya bayar da sadaka ai kaga zun dalin kudin ne ya bayar sai ba ya da lada a nan amma shi qur'anin yana nan karatun nashi daban Ƙur'ani shi ma kuma daban saboda ka satar tana nan kuma ladan karatun su kuma yana nan to sai sakon Ibrahim Suleiman Iro wanda ke cewa malam me ake nufi da ci da addini ci da addini abinda ake nufi da ci da addini wato mutum ya shiga rigar addini domin samun wani abu na duniya ci da addini aka san ikhlasi wato aka san yi dan Allah mutum ya zama da yana kokarin nuna shi mai addini ne ba don komai ba don ya samu wani abu na duniya ta karkashin wannan idan har ta kai ya bata addinin saboda bukata ta duniya to wani abin ya yi muni to zai iya yi wa ci da addini ba ta da ya bata addinin ba wato ya rika yin abin da ya kamata ya yi don allah amma kuma shi ba wai don allah ne a zuciyarsa ba yana yi ne saboda ya ja hankalin mutane ko a yadda da shi ya samu wani karbuwa ko ya samu wani matsayi ko ya samu wani abu na duniya shi ya sa yake abu kaga anan ba wai bata addinin yi ba amma kuma abin da ya kamata a ce ya yi na islasi yayi aikin sa dan Allah bai yi ba ya fake da addini ne don ya samu wani shiga da matsayi akwai kuma wanda zai ci da addini ta hanyar bata shi wato ta hanyar kokarin ya bata wani abu na addinin saboda ya kara samun daukaka shi kuma a gurin mutane ko kuma gurin wasu wanda suke gurbatattu to dole karkashin sa duk za shi ga karkashin karkashin ah, ci da addini tun sai zakon umar ya sai ali barkun yake cewa mutumin da ya salla ba tare da ya kalla alƙibla ba sai kuma da idar aka sanar da cewa ba fa alƙibla ya kalla ba shin sallarsa ta yi in ya riga ya yi sallar ya yi istihadi wato mutum ne ya zo guri bai san alƙibla ba sai ya istihadi ya iya baki ƙoƙarinsa dai ya kintata da cewa yana jin jini nan alƙibla ce yana cikin sallar aka zo aka sanar da shi sai ya juya kawai ba yanki sallar zai yi ba sai kawai ya juya ya kalli inda aka ce nan ne alƙiblar ya ci gaba da sallarsa in ya raka a biyu ya tafi ta uku ya uku ya tafi ta hudu kawai in kuma ya gama ne to shi kira wannan da ya gama ya ta riga ta tafi sai da in ya tashi ta gaba to sai nemi inda aka nuna masallin da alƙibla ya yi annan salasalama ya tura a gaya mutanen kuma suna sallah an canza alƙibla aka je suna sallah asuba aka gaya musu limami ya juyo ya kalla alƙibla sauran mamudu suka juya aka kalla alƙibla suka ƙarashe sallah su haka ba tare da sun yanke sallah su ba sun kuma dasa ta min jadid sai sakon magaji british wanda ke cewa malam ya hukuncin mutumin da duk maganarsa sai ya rantsi da kuma mai cewa idan ba haka ba ne abu allah ya tsine masa to yawan rantsuwa ba a ba a ba a bukatarsa komai mutum ya rantsi sunan allah yana da girma yana da daraja sosai bai kamata komai mutum ya tusa sunan allah wala ta auratan li aymanikum zama da sunan Allah koyaushe ka tashi ka zama da shi za ka jeho cikin maganarka cikin taɗinka cikin ka to a irin wannan za a rika samun kurakurai da yawa suna shiga cikin maganganun mutum ya yi magana ya rantse inda bai dace rantse wata maganar da wasa yake amma saboda ya saba da rantsuwa ya jefa rantsuwa a cikinta wata maganar ba gaskiya ba ce amma saboda ya saba rantsuwa ya rantsuwa a ta saboda harshen nasa ya saba komai zai faɗa ya rantsuwa sauraka ya kamata ya zama na sunan Allah yana gudana akan harshen mutum a gurin da ya ga ya dace a muhallin da ya dace a lokacin da ya dace wanda shi ne abin da ya kamata ba ba koyaushe mutum ya rika jefa sunan Allah ba za a rika samun wato kurakure da tuntubi mai yawa a cikin irin wannan sannan kuma sunan Allah don ya fito daga bakinsa ko rantsuwar ta kuma ba ta yi daraja a gurin mutane ba saboda ya saba yin rantsuwa mutane sun saba jin komai na shi ya rantse to duk ranar da ake bukatar wani yayi wani abin da za a yarda za a yadda da maganarsa dan ya rantse ba za a ji wato ba za a dauki rantsuwarsa a wani abu ba to kaga anan ma akwai raguwar sa a gurin mutane a idan mutane ya zamana ka zama na in ka da Allah a cikin maganar ka mutane za su ji eh gaskiya ne mutumin nan tunda har ka ji ya rantse to gaskiya mutumin nan abin da ya faɗa haka ne a ƙara nutsuwa a ƙara yadda amma ya zama da harshen ka ko da yaushe kana cikin magana za ka yi rantsuwa inda ya kamata da inda bai kamata ba cikin wasa cikin komai rantsuwa to ran da kuma kake buƙatar ka ƙarfafa magana ka da rantsuwa ɗin kuma ba za ta yi ƙarfin ba to kaga duk wannan rage kima ne ga mutum sannan maganar ya eh, mutum ya rika jawo wa kansa inuwar Allah shi ma ba bai dace ba ce in ba haka bane Allah ya mun kaza in ba wadan abu ne wanda yake bai ka duba a cikin batun li'ani saboda babban sha'ani ne aka shigo da irin wannan irin rantsuwa ta tsinuwa aka ce idan mace da namiji za su yi li'ani ka je ita wato shi namijin ya rantsuwa guda hudu ta biyar ya kira la'anar Allah a kansa in har ba gaskiya yake faɗa ba kaga sai aka sanya ta biyar ta zama la'ana saboda babban matsala ce tun ya zo ya dubi matarsa da ciki ya ce ba cikinsa ba ne ba ƙaramin abu ba ne to sai batun ya jawo wa kansa tsinuwa in ƙarya yake ya shigo ita kuma ta yi rantsuwa guda hudu a ta ta cika shi da cewa fushin Allah ya tabbata akan ta in gaskiya yake faɗa shi ma anan kaga da ƙarshe aka ce ta rufe da wannan fushin Allah ya tabbata akan ta saboda shi ma ba karamin abu bane mutum ya jawo wa kan ya jawo wa wani wanda ba ɗansa bai sanya masa cikin ƴaƴansa ta yadda komai zai iya harkar auratayya harkar gado har komai zai zama an samu matsala a ciki kaga ashe a manya-manyan abubuwa ne ake wannan amma ya zama ko dan karami da babba kana magana da danka kana magana da abokinka kana magana da matarka da kowa sai ka yi irin wannan babban rantsuwa ko irin wannan in kaza ba kaza Allah ya mun kaza wannan ba tabi'a ce ta mutanen da suke da nutsuwa ba sai sakon abdulkarim isa rijiyar lemo yake cewa mene hukuncin wanda baya zuwa masallacin juma'a kuma ba lafiyar sa kalau to kuskure ne ba karami ba zuwa masallacin juma'a wajibi ne ga musulmi da yake balagagge namiji kuma wanda yake zaman gida lafiyayye musulmin da yake ba zama ba a gida yake ba matafi ne ba wajibi ba ne don ya je masallacin juma'a babu laifi amma kuma bai zama wajibi ba mace bai zama wajibi a kanta ba bawa bai zama wajibi a kansa ba mara lafiya shi ma bai zama wajibi a kansa ba in har zai iya tattakawa ya dan daddaure ya je ba komai amma bai zama wajibi a kansa amma lafiyayye a zaune a gida namiji ɗa amma ya ƙi zuwa masallaci wannan kamar da annabi da alaihi ya yake cewa ku hannu ga barin wato ko dai ku daina barin watsar da zuwa juma'a ko ubangiji ala ya sanya muku muna wato munafici ya gada muku da munafici a a zuciyarku saboda aka rashin zuwa juma'a ga mutumin da yake da lafiya kuma yake zaune a gari abu shakka wani abu ne da zai iya haifar masa da da munafici a zuciyarsa ya tashi cikin sahun munafikai ranar gobe kiyama na haka ba daidai ba ne sai sakon muktar muhammad wanda ke cewa malam suwaye suka fi cancanta da wanke gawa kuma shin ya halatta a yi amfani da sabulu mai kamshi a yayin wankan to makusantan mamaci su fi cancanta su wanke shi wanda suke makusantanta sai dai idan su dangin nasa sun yarje ma wani ko wasu babu laifi wato uba zai iya yarje ba ko abokinsa ko makocinsa ya ce aimawa na wanka maza a janib wanda ba su da alaka da mace ta ta auratayya misali ba mijinta ba ba zai mata ba zai wa ta mace wanka ba sai namiji a ce zai wace wanka ba sai dai mata yan su yi mata wanka yaro shi ba kusan duk ɗaya ne da babba ba bambanci da kuma kusanta su ya kamata su yi sai dai idan su san sun ba da izini to wani yana iya zuwa ya yi sai saku na gaba bakin wanka da sabulu mai kanshi ba a bukatar a sa sabulu mai kanshi amma da salama ya umarni a sanya magariya ganyen magariya sai abdullahi hamza muhammad daga baya ana sa masa turare za a sa masa turare daga bayan alkafaninsa saboda ka ba sai an sa mai kanshin ba a cikin a cikin a cikin ruwa sai sakon abdullahi hamza muhammad yake cewa mene hukuncin zunde a musulunci to yana zo kamar kowa zai san hukuncin tun tunda zai zunde ba na abu ne mai kyau ba ka rika nuna mutum da baki kada faɗar magana mai ciwo a kansa wannan kowa ya san cewa ba da ke tunda kowa ba zai so a masa haka ba lana shawailu likulli humazatin lumaza tsananin azaba ta tabbata ga dukkan wani mai ya fice ko mai zinde da zai ga wani ya fice abokin zaman ya nuna shi ko ya nuna shi da baki ka gan shi can wancan ɗincin kaza kaza kaza ya faɗi maganganu masu muni a kansa Allah ta'ala ya ce wannan wato tsananin azaba ta tabbata ga mai wannan saboda yana daga cikin kaba'ira manyan laifuka faruku ya tayar ya ce mutumin da ya mutu da janaba shin wanka nawa za a yi masa in aka yi masa wankan ah, wankan sa na mamaci ya isa ba sai an yi masa wankan janaba ba sannan sa a sake masa wankan sai saddam badawa yake cewa malam na fara azumin kafara saboda na kaɗe wani ya mutu to amma kuma ga ramadan zai zo ban gama ba yaya zan yi kenan za ka yi azumin ramadan ana yin sallah ranar sallah ba za ka yi ba ranar sallah za ka yi sallah tare da mutane amma ka garin sallah sai ka ci gaba da wannan na kafara din sai ahmad gunduwa yake cewa ya hukuncin yin sallah akan benci to idan yana da faɗi yadda zai tsaya sosai ya yi sallar ba tare da ya girgiza ba ko ya jeho shi ba wani abu shi kuma mustapha musa daga sudan yake cewa mana idan likita ya yi sakaci har mara lafiya ya mutu menene hukuncinsa to kuskuren likita iri-iri ne akwai likitan da yake ba likitan gaske ba ne kawai dai mutane da suka mai da shi likita shi ma yadda likita ne ko shi ya wa mutane shi likita ne alhalin ba likita ba ne to wadda duk wani kuskure da zai yi a cikin aikinsa duk wani matsala da za a samu to sai ya biya haka in abin da ya shafi wata zaba ce aka rasa ko aka yi mutuwa to sai ya biya diya saboda akwai wani abu na kama da ganganci akwai likitan da yake aikin sani kwalare ne an san shi aikin sani kuma ya yi aikinsa yadda ya kamata sai abin kuma ya zo da akasi aikin ya yi shi yadda ake so maganin ya ba da wanda ya kamata a bayar ga irin wannan kes din amma kuma sai aka samu mutum ya mutu wannan babu komai a kansa ba shi da laifi saboda tafaskar ilimi ya cancanta hakanan aikinsa kuma ya yi shi a mahallinsa akwai likitan da yake kwararre ne ya san abin da yake yi sai ya zo yana aiki wurin aikinsa sai ya sai ya kauce ya taba kamar misali tiyata ce ke wajen tiyatarsa sai ya taba wata gaba lafiyayya sai aka samu kuri a nan abinda zai yanke wajen ya yanke wani abu na cuta sai yanke mai kyau to a kaga anan yayi kuskure ba shi da laifi a gurin Allah amma kuma zai biya diyar kuskure da shi ta wannan gabar da ya salwanta a sannan samu likita wanda yake kwararre ne kwararre ne amma kuma da ya zo aikin kwata-kwata sai shi ba yadda ya kamata ba ya aikin ne kwararre ne amma kuma da ya tashi wannan aikin sai shi ba daidai ba ko dai saboda kamar yadda bai tabbaci sakaci ko rashin tsaya kula to shi ma zai biya zai biya diyar abin da ya salwantar ah, ba a cewa ya yi wato za a ɗauki zunubi amma da zai biya diyar abin da ya salwantar saboda zai shiga ƙarƙashin ɗan kisa ne zai shiga ƙarƙashin kisan kuskure ba za a kira shi ganganci ba duk da yana kama da ganganci amma dai ba za ka kira shi ganganci ba da kira shi ka same kuskure saura ka likita ya yi kuskure ko ya yi sakaci za mu ce ya yi sakaci har mara lafiya ya mutu kamar misali magani ne ya kamata a ce tuntun ya rubuta masa an nemo an sayo an ka masa amma sai ya sai ya watsar da maganar har mutu wanda ya zo kaga akwai sakacinsa to anan zai kafara kuma zai biya diya sunan ke cewa shin sharaɗi ne sai masallaci ya cika kafin a kafa sau a waje na'am sharadi ne dama sai ciki ya cika shi saho shine zai fito har waje ba wai mutum ne zai tsaya a waje ba ya tada wani sabon saho haka in ciki ya cika sai kuma sahun da yake dab da na ciki haka har ya kai inda duk zai kai duk inda ya kai kuma hukuncin saɗe da masallaci ko ina ya je a wani mutumin da ya je masallacin madina misali ko masallacin maka sai ya zama na ciki ya cika sai ya salla a waje to yana da ladan wanda ya salla a masallacin maka ko madina ba za a ce aishi tun da a waje yanzu ya salla ba shi masallaci ba samu wannan ladan ba hukuncin hukuncinsa ɗaya sun da sahu ne ya kawo shi hagurin amma idan ciki ba kowa ya tsaya waje to ba shi da ladan wanda ya salla a cikin masallacin madina ko maka shi kwana cewa yake menene sayancin cewa sallar juma'a ba ta inganta idan mutum baya ganin masallacin ban san wannan ba na da muka ce sahu zai iya ja ya tafi ya tafi ya tafi watakila ya shiga har lunguna to kaga ba lalle hango masallaci ba amma kuma yana jin sautin liman musamman yanzu da ake da amsa kowa haka ba sharaɗi ba ne sai ya hango masallacin sai abba tela tudun fulani ya ce malam a ja hankalin waɗanda ba sa yadda a da sahu da su a sallah to wani mummunar ɗabi'a ce kuma tana nuna mutum mai girman kai ne kuma wanda yake da girman kai yana cikin hatsari saboda annabi sanar salama yana cewa la yadkhulu janna man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibar wanda duk yake da kwatankwacin kwayar zarra da girman kai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba wannan hadisi yana da ban tsoro a ce kana da girman kai kwatankwacin kwayar zarra wato duk kankantarsa annabi ce la yadkhulul jannata kaga akwai hatsari to mutumin da zai shiga sahu amma ba zai so a haɗa sahu da shi ba me yasa saboda yana ganin ya fi ƙarfin kafar wani ta taɓa tashi ko jikin wani ya taba nashi saboda ka shi ko yana ga kamar duk ma ko datti datti gare su ko kazanta kazanta ko ruwa-ruwa ruwa suke wannan bai dace ba ba ɗabi'a ce mai kyau ba idan ya zama na halin mutum ne ba mamaki wata rana ya shiga masallaci ya shiga sahu wani ya zo irin mutanen da ba sa tunani ba su damu ba ba su da kula ya zo da kayansa duku-duku ko kayansa dubbakin mai ne ko yana hamami yana wari wannan babu shakka bai halatta ya ma shiga masallacin haka ba sauran annabi sallallahu yana wasallam yana cewa man shagara ta fula ya fala na masallala wanda duk zai ci wannan bishiya ya nuna tafarnuwa shekada kada ya kusanto masallacin mu to mutumin da zai zo da wani kaya haka yana wari yana hamami yana ɗoyi ya shigo cikin masallaci babu shakka mutane za su kyankyamin hada saho da shi ko jingina da shi ko wani abu wannan suna da uzuri a nan amma mutumin da zai mai da halinsa ne haka ko da waye shi kada a takura shi ka a matse shi to wannan ba ɗabi'a ba ce mai kyau girman kai ne kuma girman kai abu ne mai haɗarin gaske kamar yadda muka ji annabi sai na wasallam a mai girman kai kuma mun kankanta saboda shiga aljanna sai sakon da zo daga Ibrahim Suleiman Ibrahim yake cewa ana yin zikirai bayan sallar farilla to wadanne mutum zai yi a yayin da ya yayi sallar nafila ba a faɗi wasu zikirai kayyadaddu ba aka ce wannan na bayan nafila ne saboda haka in kai sallar nafila kaga zaka ci gaba da tasbihi zaka ci gaba da hailala zaka ci gaba da istighfari zaka ci gaba da salatu annabi kowanne kaga dama zaka iya ci gaba da yi ba a kayyade ka da wasu tasbihai ba ko wasu zikirai wanda aka san ana yi a lokacin da aka yi da. sai tambayar da na gaba yake cewa yana son tarihin ibn maja to ibn maja ɗaya ne daga cikin malamai wanda suka yi rubuce-rubuce a ilimin hadisi da mazajen hadisi da tarihinsu sunan shi muhammad ibn yazid muhammad ibn yazid abu abdullah al-qazwini ibn majah al-qazwini ibn majah din lakabin babansa ne ibn majah karshen sa ha'un ce ba ta'un ba wanda za ga suna rubuta ibn majah ta wannan kuskure ne ibn majah al-qazwin qazwin sunan gari ne daga cikin irin garuruwan da suke mawara an-nahar Jehud. a cikin irin tsohuwar tarayyar abin tarayyar soviet din nan da irin su afghanistan to a can wajejen garin kazmin din yake shi yasa ko alama ake masa bukhari yi masa alama da ha muslim yi masa alama da min a yi masa alama da ta nasa'i yi masa alama da nun ko sin a wasu a wasu littattafai to amma shi ibnu maja abu dawud ai masa alama da dal ibnu maja kuma sai yi masa alama da kaf kaf din shine garin su al-qazwini ce sai ce to ina aka samu ƙaf din to ba su saka ba su dauki da shi sunan shi Muhammad ibn Yazid ko su dau mim kaga yayi kama da yayi kama da musulmi ce ibn maja maja mim din shi ma kama da musulmi suka dau jim tana iya haɗewa iya tana iya da ha tunda kawai dugo ne ya to sai suka koma can karshen sunansa alkazuini to mutumin kazuin ne kuma an haife shekara 209 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma ya nemi ilimi ya yawo ya shiga iraki ya shiga basra da kufa ya shiga sham ya shiga hijaz ya shiga masar ya shiga garuruwa da yawa da ya tara ilimin hadisi kuma ya rubuce-rubuce cikin rubuce-rubucensa akwai kitabun tafsir akwai kitabun tarih akwai kitabu sunan wanda ne wanda ya fi shahara kuma shi aka fi sani kuma ne a hannun mutane littafinsa na sunan ah, ah, ibn maja ana sa littafinsa cikin littattafai guda shida wanda ake cewa su ne jigon ah, hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bukhari muslim abu daud tirmidhi nasa'i sai a ce ibn maja amma daga baya baya ne aka sa ibn maja ya zama na shida da dacen ba ibnu maja ake sawa ba sai dai a samu wadda na imam malik kamar yadda ibn al-asir yayi ko a sa imamu darimi sunan darimi da shi ma ɗaya ne daga cikin manyan malaman hadisi daga cikin almajiran imam ahmad amma daga lokacin da muhammad ibn tahir al-maqdisi ya yi littafinsa mai suna shuruɗul a'immatis sitta sharaɗin limamai ko malamai shida to sai ya na shidan sai ya sa sai sa ibn majah to tun daga lokacin kuma duk waɗanda suka rubuce rubuce akan waɗannan limamai sai su sanya ibn majah din ya zama shine na shida amma da can ana samu wadda ne kamar yadda ibn al-asir ya a cikin jami'ul usul a wannan malami ya rasu a cikin karni na uku hijirar manzo Allah tana 220 273 273 ya rasu saboda haka ibnu maja ya zama ɗaya daga cikin malamai wanda ake karanta littattafansu kuma ake karuwa da abin da suka bari na ilimi sai tambayar nuhu abdullahi ja'oji wanda ke cewa malam ya jawo aka sami kasuwar mazhabobi to wannan tambaya tana da da tsawo mazhabobi fahimta ce ta malamai daban-daban kuma daman can kusan lokacin da Allah ta'ala ya dan adam akwai bambancin fahimta da ake samu ta mutane kanan nasu wa ma kanan nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu da mutane akan addini ɗaya suke suka zo suka sassaba to haka cikin addini ɗaya akan samu sabani na fahimta ko sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa sukan saba wajen fahimtar wani abubuwa har lokacin aka zo lokacin tabi'ai har aka zo lokacin waɗannan limamai waɗanda suka shahara irin su maliku abu hanifa malik shafi imam ahmad da su suka shahara su su hudun nan suna da kyakkyawar alaka a tsakaninsu za ka samu imamu shafi'i almajiri ne ga imamu malik ya yi karatu a hannunsa aka samu Imamu shafi'i da ahmad ibn hanbal sun amfani da juna ahmad ibn hanbal ya amfani da imamu shafi'i wajen abin da ya shafi sanin hukunce-hukunce shi kuma imamu shafi'i ya amfani da imamu ahmad wajen abin da ya shafi sanin hadisai da ruwayoyi za ka samu imamu shafi'i ya zauna da muhammad ibn hassan babban almajiran abu hanifa abu yusuf abu yusuf shi ba ya tashi ya yi tattaki ya zo madina ya karu da wasu abubuwa a wajen imam malik har ya fasaki wasu ra'ayyuka shi da da yake a kai saboda ka su waɗannan malamai guda hudu suna da kyakkyawar alaka banda su akwai manyan malamai su ma da suka yi fice suka shahara kuma suke da ilimi mai kasa na waɗannan ba a zamanin su kamar irin su Allais ibn Sa'ad a Masar kamar irin su Al-Auza'i a Sham irin su Sufyan ibn Sa'id a Sauri a Kufa wanda suna da ilimi sai dai kawai su ba su yi dacen wato almajirai da suka yada ilimin su a duniya ba ko ina kamar yadda waɗannan suka yi dacen almajirai wanda har suka zama sun zama sun fi su shahara har ya zama ana ganin abinda suka bari a matsayin mazhaba to a da can haka suka rayu su da su da alwajiransu kowa yana iya amfana da kowa ba wani wanda yake jin cewa shi ra'ayinsa shine na karshe in ya faɗi magana kawai kamar wahayi ne ya sauka daga Allah ba wanda cikinsa yake ganin haka kuma ba su taɓa ɗora almajiransu akan wannan fahimta ba tafiya da ta yi tafiya ne abin ya zo ya zama na har ya koma kamar wani ƙungiya ko wani fati har ma ta kai har ana ba ganin kamar mazhabobin kamar shari'o'i ne guda hudu kamar a ce wannan abu hanifa shari'arsa ce daban malik shari'arsa ce daban shafi'i shari'arsa daban a ama da daban sai ka ga kowa ya rike nashi in an ce a ci wannan ba a mazhaban mu bane kamar yace ba a shari'ar mu bace tare da cewa dukkan su tsuntsuwa guda ɗaya ce wato masdar guda ɗaya ce madogaran su guda ɗaya ce ce alqur'ani sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ijma'in musulmi fahimta mai kyau wato alkiyasi mai kyau da fahimta ta magabata wannan shine abin da su ma duk kowanne daga cikin su ya dogara da shi kuma kowanne daga cikin su bai wanke kan shi ba dangane da abin da ya shafi abin nan daidai ko kuskure sukan yi daidai sukan yi kuskure ba wanda cikin sai ce yana sa ɗari bisa ɗari ba kuskure a ciki to wannan dai shine abin da ya faru tarihi ne wanda yana da tsawo a cikin tambaya haka irin wannan ba za a iya kalkalcewa ba amma inda zai koma mu da muka yi a baya can mun yi tarihin waɗannan mutane duka da bayanai akan yadda suka koro tafiyarsu wajen harkar ilimi da kuma yaɗa shi matsaro duka duka a nan maka karshen shirin a wannan ranar taladi sai dai kada kuma ta za ku iya sauraron taro ɗan shirye-shirye guda biyu na ji asabar da kuma ladin a ranakun talata da alhamis da misalin karfe biyu na rana kuma kuma za ku aiko da naku sakonnin akan lambobin waya na sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma cikin sufuri bakwai sufuri biyar haka zalika za ku yayi aikowa ta mu na imel a fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma ta shafi mu na fatoyin rahama da ke dandalin da zumunta na facebook a madadin sashen adini musulunci na gidan rediyo rahama farin cikin al'umma da ke daukanin muku wannan shiri da kuma shi mu a dr sheik muhammad sani umar jalemo babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano sai bashir idris ungogo wanda ya tattara mana sautin akan na'ura ana sai da rasasan da na kasance tare da kuma ke cewa sai wani sati idan allah ya kai mu assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh wa katabna an qutulu anfusakum أو اخرجوا من ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما